hudu wanda Rukayya Ahmed ne da nan jama'ar ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda habib yake ba ta labarin shi inda ya ci gaba da cewa da safe ina tsaye a kofar ajin a gindin baranda ina kallon 'yan makaranta suna ta shigowa kungiya kungiya gabana ne ya mugun faduwa dan hango ki da ke da Halima da wasu kawayen ki hudu kuna dariya ke da Halima tana ta ta karki ta makaranta ko wani abu take son ki ba ta ban sani ba tunda nake a rayuwata ban taba ganin mace wai in ji gabana ya fadi ba ko in ji wani canji a tare da ni haka kawai ba naga duk ɗan matan da ke makarantar nan babu wanda ta kai ki suka daban a cikin su duk da dai a lokacin ke yarinya ce sosai to amma ni kaina ban san me yake damuna ba ban san dalilin da yasa ne miki wannan kallon ba ina kallon ku har kuka shiga ajin ku gaba ɗaya sai na kasa sukuni Allah Allah nake a tashi tara ko zan ganki kafin lokacin ya cika na fito daga cikin aji na tsaya a kofar ajin da na nake na kurawa kofar ajin da kuka shiga ido wanda na tabbatar nan ajin ku ne cikin ikon Allah kuwa ana buga tarake na fara ganin kin fito daga ajin naku da saurin ki kin lalle wani abu a cikin hijabin ki kin nufi wajen masu kawo abin sayarwa ina kallon ki kika zauna a kusa da wannan tsohuwar sannan sai naga kin daga hijab din ki kin fito da wani bokiti da wani abu a ciki kuma abin fari ne kin fara sayarwa da yara Abun ya bani mamaki ina ta tunanin ko menene haka na san dai naki ne tun ina hango ki ɗan makaranta suka cika wajen bana hango ki daga nan na hakura na wuce staff room tun daga ranar shi kenan ba na taɓa yarda bakwai ta wuce ban iso makaranta ba saboda na lura kuna zuwa da wuri ni dai buri na kawai in ganki sannan duk cikar makarantar nan da ɗalibai wallahi a ko ina kike ina hango domin na kan kin fita daban a cikin su sai daga kamar ke za ce zara a cikin taurari ne ni kaina na rasa dalilin hakan kullum na bai wuce yaya za a yi wani abu ya haɗa ni da ke in miki magana ba saboda na lura da ke sarai baki ma taba lura da ni ba baki taɓa kallon inda nake ba kai ko muna zaune da malaman 'yan uwana idan kuka so wucewa ina lura idan kuka gaida miki hankalinki bai taba kawo inda nake ba kullum a cikin tunanin yaya zan kulla alaka tsakanina da ke nake sai dai kawai buri na ki san ni ki san da na kawai sai na san yadda zan kullo wa al'amarin ganin yadda ake ta muku surutu akan kawo abin talla makaranta ni kuma sai tunani na ya bani ai kullum ina ganin ki da wani abu kina kaiwa wajen yan tara na san kuma tallan sai na ji wani daɗi ya zo min na san na samu hanyar da zan yi miki magana a ranar da na fara tare ki da bokitin roban nan sai na sa kika juye shi a ƙasa sai na ga kin wuce aji kina kuka gaba ɗaya sai na ji hankali na ya tashi ki nake tamkar in bi ki in ba ki haƙuri kuma in biya shi kuɗin ki. to amma na san yin hakan shine matakin da na tabbatar zai kishe ni tunani na kawai madaran nan kila ko ta mamanki ce in kika koma gida za ki sha duka sai na ci cikin da damu ni kaina na lura kina son tallan madaran nan da yadda na kin ce da da kawo ta ranar da kokko ta fara zuwa makarantar mu lokacin da na hango ku tare kuna zuwa inda nake gaba ɗaya sai na tuna shiga damuwa tunda yadda na hango fuskokin ku na san kuna cikin damuwa lokacin da gwagwa take bani labarin ko kewa ce ce gaba ɗaya sai na ji wani irin tausayin ya kama ni dan dama tun can na lura akwai matsala a tare da shi duk inda iyayenki suke da alama masu karamin karfi ne wata irin kaunar gwaggwana ji tana shiga ta tare da tausayin ki haka kawai naji ina son in taimaka miki ko gwaggwan za ta samu sauki ita ma haka nan na dinga zuwa gidan ku wajen gwaggwa ina gaida ita ina kuma zama mai hira na dinga tambayar ka labarin ki da na iyayen ki ta faɗa min komai akan ki kawai sai na nace ina son in rayuwar ki. yadda ke ma za ki samu wani sauyi a rayuwar ki musamman akan karatun na nakan je gidan ku ne idan kun tafi islamiya dan mu je mama na hira da goggo. da haka har muka saba da sauran yaran gidanku kai har ma da yaran makwabtanku wanda kawai na ji bana so a gidanku to ita ce adda dan na fahimce na fahimce ta ba ta ba ta kaudar shi shi yasa ni ma ban cika shiga harkar sa ba daraja ta ɗaya ta ci tana mahaifiyar Halima da su Bello tunda na san su suna kaunar ki kaunarki da sanki a zuciyata ba ƙaramin abu bane. Ina daurewa ne kawai saboda na san bai kamata in nuna miki hakan ba. Domin na farko ce ɗaliba ta ce wanda na san hakan doka ce mai tsanani a makaranta. Ga duk malamin da aka samu yana yana soyayya da ɗaliba. Sannan karanci shekarunki gani nake a lokacin kin yi kankanta da soyayya sannan idan nace zan gwada miki ina son ki to ba zan bar ki ki karatu yadda ya kamata ba zan iya dakusar miki son karatun tunda na tusa wa zuciyata son in taimake ki ina son in ga kin yi karatu mai zurfi yadda ke ma za ki taimaki kanki a gaba tunda na san muhimmancin karatun 'ya mace lokacin da kanne na ne ma suna yi sannan mama na da gaba ɗaya 'yan gidansu mata babu wacce ba ta da digiri tunda na lura kin san abin da kike dan haka dole ne in taimaka miki a rayuwarki shi ne dalilin da ya sa na tona rami a zuciyata na binne sanki na ɗauke ki a matsayin wa uwa ɗaya uba ɗaya na san akwai lokacin da zai zo wanda zan tuno abin da na binne duk zan tono abin da na binne duk da wani lokacin abin da nema yake ya gagare ni dan sai na kan ji kamar in tono shi kawai ko kuma wani lokaci in muna tare da ke sai in ji ina neman in kasa kontrolin kaina abubuwa da yawa sun faru wanda ke kin sani ni ma na sani ba sai na tsaya ina tono su ba duk lokacin da na ganki ko na so gidan ku na kanki farin ciki mara misaltuwa ba na jin daɗin yadda kike nuna min kamar kina tsoro na duk kuwa da na san laifi na ne da ba na sakar miki to amma ni ma ba hakan nake so ba ban san dalili ba duk na kasu sakewa da ke gani nake duk lokacin da na sakar miki zaki gane ina son ki shi yasa kawai nake share ki amma abin da baki sani ba duk wani motsi naki akan ido na yake duk abin da kike ina sane ina halakanta da ke na kuma yaba da duk ki da tarbiyyar da gwaggwa ta baki Maryam saboda ban taba ganin ki ko na same ki da wani hali na banza ba shi yasa ko da yaushe kike ƙara shiga ta? duk bayewar da nake mai shagen kwakwafin nan wato saudatu sai da ta hango ne, take faɗa min wai wallahi ya haɗu san Maryam ɗinnan kake yi na sha mamaki sosai har nake tambayar ta ya akai ta gane tunda ni dai na san ban faɗa mata ba shine take cewa wai ai ko kallon da nake yi miki duk mai lura ya san na musamman ne na gwale ta nace ni kar ka sake min wannan maganar idan kuma ta sake ranta sai baci e, kenan lokaci zai fada in cincina na taba zuwa gida gaida baba ba shi da lafiya ne da baban Saudatu a wannan zuwan koma matasan ina cikin damuwa ballanta na su zahara da jamila suka ba suka dame ni wai sai na faɗa musu menene yake damu na da suka masa min ne shine nake ba su labarin ki da goggo har nake cewa goggon ce ma ta bani wannan zaraba ta ce. kawo mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya ne inda Habib yake ci gaba da bawa matarsa Maryam labari yace su Sara da Jamila suka bi suka dame ni wai sai na faɗa musu me yake damuna da suka matsa min ne shine nake ba su labarin kike da goggo har nake cewa ma goggon ce ta bani wannan zarabar take in kawo muku tausayin Maryam ina son in tallafi rayuwarsa ina jin ta tamkar ku Zahara da Jamila tun a wannan lokacin burin su kullun ina za su ne su ganki saboda suka ce ba su taba ganin na damu da wani abu ba kamar yadda na damu da ke fa mama ma dai abin da tace kenan na shiga damuwa sosai lokacin da na fuskanci mun kusa gama bautar ƙasa na san kuma dole ne in koma Abuja dan baba ba zai bar ni in ci gaba da sama a Kano ba ya ce yana so in ci gaba da karatu ko a nan Najeriya ko a wata kasar kafin a sama min aiki fargabata kawai shine kar in tafi daga baya a canza miki ra'ayi ko kuma ki haɗu wani da wani wanda kike so kina gama sakandare a ce za a yi miki aure daga baya na dinga shawarar ko in faɗa miki ina son ki ne idan ya so sai mu bar komai karkin karasa karatun ki kafin nan ni ma na gama ke kuma kila a lokacin kin fara karatun jami'a in ya so sai ki karasa a gidana to amma sai wata zuciyar ta dinga bani shawarar da babu abin da zai faru tunda na san mai tasirar da gongo akan za ta bar ki karatu kuma har sai kin ce karatun ki ya ishe ki wannan abin shi ya dinga kwantar min da hankali har na tafi lokacin da na tafi idan kin tuna farkon shekara ne ashe wai baba har ya sama min admission a wata jami'a ya gama shirya komai ina zuwa ko sai tafiya da na ji batun tafiyar nan hankali na ya yi matukar tashi dan ban yi tsammanin abin nan da wur haka ba duk kuwa da buri na kenan amma sai na ci na zani karatun komai ya fita a kaina sai kawai nake tunawa wa zai kula da ke da karatun ki da gwaggwamu duk da na san zan iya aiko da komai to amma idan ina kusa komai zai zo da sauki nan ba dan na so ba na shirya na tafi wanda ko damar sallama ban samu na zo na yi muku ba sai saudat na bugo waya na ce ta dinga zuwa tana dubo min ku wani tashin hankalin kuma wata rana da na kira ta nace ta je ta nemo min ke a gidan ku ki zo ina son magana da ke anan take faɗa min ai wai suna Abuja su ma sun an dawo da sunan tun daga nan na shiga tashin hankali na kasa samun nutsuwa kullum cikin damuwa nake ina tunanin a wani hali kuke ga ciki ga yawan mafarka mafarke da yawan faduwar gaba da nake da abin ya tsanani muna dab da fara jarabawa sai na kasa haƙuri dole na tako Najeriya Na ga wai meye ne yake faruwa haka jarabar zan zo in haɗu da tashin hankalin da ban taɓa tunani ba anan ya saki ajiyar zuciya ya kai kusan minti uku bai ce komai ba ita kam ta yi tana sauraron abin mamaki jita ya ci gaba da faɗin na so na tarar maryam za ta auri wani ba ni ba na so na tarar Maryam ba za ta ci gaba da karatu ba na so na tarar Maryam za ta tafi ta bar har abada Maryam ina za ta rayuwar aure a wani gida ba a gidana ba tunda na zo duniya ban taba shiga damuwa irin wannan ba na shiga cikin tashin hankali wanda duk mai kaunata sai da ya tausaya ne musamman a ranar sai da na binciko waye wannan abas din ne sa'a a rayuwarsa wanda nake ganin ya fi kowane irin namiji sa'a a rayuwa sai ma na ci karo da waɗansu irin labarai marasa daɗin ji Hadiza da Halima ma sun ƙi shi amma ke da yake mai biyayya sai kika haƙura da halin da kika samu kanki a cikin ba zan taba mancewa da gwaggwa ba don dan a kan sai na aure ki to amma ina Allah bai yi ba a wancan lokacin ba ni zan fara aurenki ba kuma ba ni ne mahaifin Husna ba Allahu bar ashe gani na na ƙarshe kenan da kokko ya ɗan yi shiru sannan ya goge ƙwallon da ta zubo mishi duk wanda ya shafe ni muryan a wannan lokacin sai da ya tausaya min na shiga damuwa da tashin hankali mama da baba da su Jamila duk suna cikin damuwa saboda sun san irin san da nake miki da kuma tausayin halin da na shiga kin san sai da na sake maimaita shekarar nan dan na koma kasar kasa ta baka komai ne mama da su Jamila suka je mun hutu suka same ni ba yadda nake duk suka shiga damuwa da kira da lallashi da roƙon Allah na fara dawowa daidai tun daga lokacin na rufe babin komai a rayuwata sai karatu na kawai na zama so silent ba na son shiga hayaniya kullum ina gefen abokaina sun yi sun yi amma na ƙi magana amma kuma sun kasa shawo kaina ban taba minti talatin a rayuwata ban tuna ki ba Maryamu kullum cikin addu'a nake da nafilfili da sadaka Allah ya raba ni da san amma abin ya gagara kullum kamar daɗa ƙara min sanki ake kuma abin sai ya dame ni sosai a cikin wannan yanayin ne muka haɗu da Fausat Falago Kausar rabi ya ce yar OR Amma ita da iyayenta suna zaune a wannan ƙasa. Duk rayuwarsu a Turai ta ita. ta so na sosai don tun ina share ta ina nuna mata rashin kula tana shishige min ta kuma yin fushi ta rabu da ni. Dole haka nan na haƙura na ci gaba da kula ta. Daga baya da haka da haka har muka shaƙu soyayya ta shiga tsakanin mu ita kam so kawai take mi aure to amma ni gaskiya ba na son haka a raina saboda ban cika son auri matar da idan ta buɗe sosai ba musamman ma irin fausar girman turai girman da babu kwaba balle harara tsabar masifar naci da jarabar fausar sai ta sa naji ina son aurenta ko da mama suka zo hutu ita da su Sara ta ga Fausat ita kan bata so ta ba tace min ita kan da ana ta ra'ayin ne da ta fi son in koma gida in duba a cikin ƴan uwa ko yaran mu na arewa in aura amma gaskiya ita tana tsoron auren irin waɗannan nace mata babu komai mama na san za mu zauna lafiya tun da ita take so na ita dai bata gamsu ba da ta faɗa wa baba shi kan murna ya ce babu komai sai mana addu'a kawai saboda yanzu an samu ma har na yarda da zan yi auren su fara kansu ba sa son aure na da fausat a cewar su wai bata yi musu ba halayyar ta kwata-kwata bata kama da na matan afirka ba ma balle 'yar najeriya na dai lallaba su kawai yayan Fausat musulmi ne gaba da baya sai da yarbawa ne domin babanta ɗan jihar Osun ne mahaifiyarsa kuma bai kwara ce. ita kadai suka haifa shi yasa suka sandar ta fiye da tunanin mutum mahaifinta likita ne mamanta kuma sauran take da shi don wajen cin abinci maman ta fi baban kuɗi saboda babban rasauran ɗinta ba ƙaramin kuɗi yake kawo mata ba ba abincin Najeriya kawai ake a wajen ba har na Afirka gaba ɗaya ba irin abincin da babu ga ma'aikata nan ko ina sai dai a tara mata a tara mata kuɗin kawai ta ɗiba ta kashe ita doguwa ce mai ɗan jiki sannan baka ce sosai sai dai haske da take da shi saboda yanayin ƙasar turai ƙasar turai tana da ni'ima duk yadda ka kai da baki in dai kana zaune a can sai ka haska tana da manyan ido da faffaɗan hanci yar gayu ce ta ƙarshe don takan ce wai fita a rayuwarta ba ta haɗa komai da kwalliya kwalliya ita ce farin cikin rayuwarka tana da fara'a da son mutane ko zama kuka yi waje ɗaya yanzu za ku saba da ita idan ku tana son abu ko akwai naci sannan ba ta ganin aibin wasu dai kuma shi ne mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.